ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמרים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן, ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה ארוני, משמח ציון בבניה. סמכנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה ויבוא ויגל ליבנו על כיסו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, מקדש השבת.